du minuta piedi rado por eviti diabeton. Diabeto estas grava problemo de sano en la tuta mondo. Medicinisto e clopodas pristudi gin lau ciui aspectoi cae indici rimedoin por gin eviti. La faca revuo Sports Medicine publicigis antau nel longa tempo curiosan articolon pri nova maniero preventi tion malsanon. Oni concludis che nur quelcae minutoi da pie au simpla starado post la mangioi povas malpliigi la riscoin de apero de tipo 2 diabeto cae corvasculae malsanoi. La studajo estis cun metado de datumoi el prenitai el sep aliei scienzei esploroi. Farita en la Universitato de Limerick, en Irlando. Pli detale, la datumoi montris che homoi ciui regule piediris en modera rapidezzo post la maten mangio post la tag mangio cae post la vesper mangio havis mal pli altain niveloin de sucero cae insulino en la sango, compare con tiui ciui restis sen movae. Crome, homoi ciui staris dum quelcae minutoi post la mangioi havis mal pli altain niveloin de sucero en la sango sed ne de insulino. Insulino estas hormono quion la pancreato productas por digestado de glucoso. Ciam oni mangias, la glando ricevas signalon che insulino estas necessa, sed tiu productado havas limon. Se tiu sistemo ne plene funccias, tiam pliigas la quanto da glicoso en la sango, cae tio estas diabeto. Se one practicas corp exerzoen en tauga regulezzo, tiam la glicoso englutita estas pli effice bruligata, char gi estas tuia fonto de energio por la corpo. Se oni faras tion tui post la mangio, la quanto da glicoso en la sango ne tiom crescas, cae tio faciligas la laboron de la pancreato. La la nova Irlanda studajo sufficias du gis quin minutoi da piedirado por eviti grandan quanton da glicoso en la sango post ciu mangio. Tamen, se oni piediras dum dec quin minutoi, tiam la resulto estas ec multe pli bona. Diabeto estas severa malsano, quiu nun tempe pli multigas en la mondo pro la pli multigio de trograsai homoi, cae aliei sociai factoroi. Nesana dieto cae manco de corp exerzoi estas aliei factoroi. En la iaro 2015, lau calculoi faritei de internaziai organizoi, existis pli ol 400 milionoi da diabetuloi en la mondo. Tamen tiu quanto constante crescas. Existas du tipoi de diabeto, tipo 1, quiu resultas de misfunctiado de la immunosistemo, cae tipo 2, quiu dependas de genetico cae de vivo stilo. Estas grave educi la infanoen de frua agio pri la influo de vivo stilo porque oni cesigu la plimultigion de diabetuloi en la mondo.